amahoro nshuti nanyu bakunze ibiganiro bya radio isanganiro kaze mu makuru tubafitiye kuri uno mutaga ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira arakurira inkoni ku gishitsi abo hagarika kazi ko naho bogasu ko bagasubirizwa ko naho boshingisha urubanza batazo batazokwigira bamutsinda canke mbere bagatsinda leta mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu huriro ari kumwe n'ugwaruka rutandukanye rusanzwe ruri ku Kivi umukuru w'igihugu kandi amenyesha ko agiye gushinga umugwi wo gusuzuma amafaranga atangwa n'abigisha mu masendika muri iryo huriro nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira urwaruka muri rusange kuvavanura n'ivyumviro vy'uko ataho bazoshika mu migambi yabo kuduza amafaranga amajana atatu ku iritiro y'igitoro ngo n'umurengera kandi bije byunyura ibiciro by'ibindi byankenerwa nk'ibiribwa byari bisanzwe bizimvye no mwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi aha nasaba nyabo na leta kunyarutsa gushira mu ngiro politiki yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ibintu bitarayangara harashyizweho kandi umukono ku masezerano abiri ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania amasezerano ajyanye no kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musonga tigitega kaze mwidonido ryano makuru umukuru w'igihugu agiye gushinga umugwi wo gusuzuma amafaranga atangwa n'abigisha mu masendika mu kiganiro n'urwaruka rwiyungunganya kuri uyu wa gatandatu mu kigo cy'urwaruka mu kamenge Evariste ndayishimiye avuga ko abyibukijwe abyibukijwe nuko amasendika y'abigisha yaheruka kumenyesha ko ashobora gufata inzira yo guhagarika akazi mu gihe integuro y'ikibazo cyo kuraba ubumenyi bw'abigisha yobandanya arakurira kandi inkoni ku gishitsi abo hagarika akazi ko bazosubirizwa kandi naho boshinga urubanza kwigira batsinda leta tumukurikire niho abamuri mwebwe hari mw'abarimu mwe mwasubije inkota mu bwoba tibaye kubera gusa dushaka kumenya abantu badafise rekapasite nesesere kugira ngo tubigishe bashobore kugira rekapasite zo kwigisha abana bacu bashaka ko abana bacu batazopfa baronse ubumenyi bukwiye ati duca tugira greve rero ko mugira mu dupibe muraba ubishoboye n'utabishoboye none mushaka ko abana bacu bazopfa uko nakoze agashetani kandi kuva kera jewe niga ibintu byitwa recyclage cyarame none uzomenya kiro cycle kute kugira umenye uti abo tuzorosikara tubahere kapasite ni bande ubanza kubarondera mbega bazokwigishwa na bande abarimu bafise rekapasite baca bigisha abatagira rekapasite none uzobimenya gute ufise kapasite n'utagira kapasite utabahaye ikibazo ni ukwigisha nyerega mubwo akazawumva ngo greve muragira ko bobo bazoba base kwiga ntibigoye kugira agire kapasite turafise urwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca durufata ngo tugwigishirize ubwo nyene ruce ruzana gusubirira mu kibanza nawe ujya aho rwahora hanyuma uzoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta ikiba amemetajije epati yo kwicira rubi hari ikintu kimwe naciye nibuka abakuru bajya amasendika amahera yose abarimu bakotije inganda ya rondere ndabyo bayashize kuko ubwishime bafise ndamahera y'abarimu birirwa bararya bagaca bagumura mugabo baririye amahera kontora abarimu ingene bangana mu burundi bakotiza akahe ku kwezi burya harimo munsi y'imiliyoni amajana atanu none ajahe irashyireho komisiyo ikontorora amahera abarimu bakotiza mu masendika yabo tubona icyo akora reka mwene ayo mahera yitwa niyo ajya muri terorisme amahera adakontororwa atamenya iyo ajya niyo ajya mu bwicanyi jya n'urugamba ndarubutse ntibashake bagende kurwana ufise icyo usaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo ukazovuga mugiye kurwana mama jewe muri iryo huriro nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira urwaruka muri rusange kuvavanura n'ivyiyumviro vy'uko ataho bazoshika mu migambi yabo yarusavye kureka ivyo kwidoga ko bakenye ariko umwe wese aboneka afise impano ishobora kumushikana kure muri iyo migambi bafise izo nyigisho zikaba zatunganijwe kugwaruka rwahawe ubumenyi mu bijanye no gutunganya imigambi yo kwiteza imbere muri ico kigo c'ugwaruka mu Kamenge Evariste Ndayishimiye akamenyesha ko inyigisho nk'izo ari nkenegwa rugomba kugwaruka kugira ngo rumenyekare ibyo bokora bibateza imbere bigateza imbere n'igihugu mu gisata cy'imibano harashyizwe ko umukono mu masezerano abiri ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania amasezerano ya mbere hajanye no kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musonga tigitega aya kabiri nayo no kubaka ikivuko co kugwego mpuzamakungu Port Sec mu gifaransa umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako Deocratias Sanganiye umwami yaserukiye leta muri ayo masezerano amenyesha ko ibikorwa bizomara imyaka iri hagati y'itatu n'ine kurikira umushikiranganje Deocratias Sanganiye umwami amajwi ye akaba yegeranijwe na Moise Misago iyo amasezerano duheje gusinya ngaha akuye izina rya leta y'u Burundi n'amasezerano abiri eh, kandi nk'uko mwagiyemo bikurikirana hari haheze indwi zibiri nk'uko twabishikirije eh, twari twagiye ikigoma muri tanzania eh, aho twahuriye n'intumwa zo muri tanzania abashikiranganji dusangiye ibikorwa hanyuma tuba twari gusinya amasezerano yo gukora ryabarabara ry'indara rizova uvinza muri tanzania rigashika umusongati rigashika n'igitega hama icyo gihe ntitwashoboye kuza duhejeje gusinya ayo masezerano kubera yuko hariho hariho serivisi muri tanzania yari yavuze yuko hari utuntu banza kuraba neza kugira ngo badushire ku mukono eh, wa nyuma bari baduhaye amayinga abiri ko twobarindiye twabonye ko ari amayinga abiri ntibarengeje General Major Bayise ndayishimiye imigenderanire ya Tanzania n'Uburundi musanze muzi ko ari imigenderanire imeze neza cyane barahejeje baratwereka ikibanza baduhaye kingana ihegitari icumi ikizokubakwamwo ikivuko ikivuko cyo ku isi kibita Paul sec mu karere kitwa Kuwala ni ukuvuga ko amasezerano duheje gusinya ngaha nk'ubushikiranganji ni ukuvuga yuko naho nyene ibikorwa byo kubaka icyo kivuko bigiye gutangura vuba na bwangu ko amasezerano duhejeje kuyemeza kuyasinya hama kandi inzira zo kuzorondeza uburyo bwo kuyikora mu kamwara bwumvise ni ukuvuga yuko ubu igice kibandanya n'ikihe ni uko hacakorwa isoko eh, ryo guhiganishwa zo kubaka iryo barabara ry'indarayi iryo soko rimaze gukorwa cyaba ihiganwa hama isoko azoca abikora murazi by'amasoko yuko hariho iminsi bagenda bubahiriza eh, gukora iyo dawo kuyerekana kuyishyira ku bivuga ngo rukana ubumenyi n'ahandi icyo kiringo rero kigeze murazi ko haca harabwa abashoboye gutsindira iryo soko hama baca baronse umwanya mutoya kugira ngo bisuganye biyegeranye hama batangure ibikorwa tubaze ko ata mwanya munini usigaye ni umugambi uzurangurwa mu myaka itatu imyaka itatu ine gutyo mu bijyanye n'ubutunzi ingingo ya leta kuduza ibiciro by'ibitoro ngo izogira ingaruka mbi ku gaciro k'amafaranga y'amarundi no ku buzima bw'abarundi bari basanzwe bafise amikoro make bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana asigura ko kuduza amafaranga amajana atatu ku litiro ari umurengera kandi bije byunyura n'ibiciro by'ibindi byankenerwa nk'ibiribwa byari bisanzwe ari umurengera uwo muhinga mu by'ubutunzi hasaba nyabu na leta kunyarutsa gushira mu ngiro politike yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ibi ibintu bitarayangara tumukurikira urumva ibiciro bibe birebire ubushomeri ni bwinshi uburyo mu gihugu abantu bagura ni buto urumva ukubaho n'abakozi bicaye ibintu iboneka ubutunzi bw'igihugu bwiyongera kuko leta idafashe iyo politiki kuzamura ubutunzi bw'igihugu ibintu biratubana urudubi kubera niyo politiki kuzamura ubutunzi bw'igihugu nituma no gushobora kurinda amashoke nka bene ayo bishoboka nubwo tuba twita ko canduze ku isoko mpuzamakungu canke urumva rero niko tubibona kuko iryo duza ry'ubutunzi rica rifatira kuri ibyo bintu izo evaso ziva ko nka mu burundi urabona nka kubura amafaranga y'agaciro eh, ifaranga ry'ubundi riguma rita agaciro uravye ifaranga ry'amadovize biguma bizana iduka ry'ibiciro kuri ibyo bintu biva hanze nk'ayo mapiyese doroshanje yose umuntu agurira hanze cyangwa n'ibindi ugaca uriya politiki bujetere ni iya leta uburyo leta iriko irakoresha n'ingene butoza, aho usanga amatagisi baza kuyaremera nk'ibidandaza nk'ibi bifitiye akamaro mu buzima bwa minsi yose bw'abantu ugaca uraba ingene production mu gihugu iguma igabanuka ni ukuvuga systeme productif ingene amahingo ariko arakora umwimbu mu burimyi n'ubworozi usanga udashemera mu isukari ikabura ibyo byose tugahora dukora ngaho ugasanga birabuze amasima ntibikwiye kubera systeme de productif nayo ari ntoyi tutabiduwije n'uwo mwimbu urumva n'ikibazo akaba yatowe ku majwi mirongo itanu kuri mirongo itanu n'atandatu y'abategereza gutora mu kiringo cy'imyaka itanu agiye kurongora iryo shirahamwe amenyesha ko agiye kwitaho kurusha ineza y'abatwa n'abatwakazi bose bari mu gihugu ati bagiye ikibazo c'amatongo hanze muri kino gihe tumukurikire ari kuri mikro ya Edi Boris itanga iteka yimenyereza kuri radio televiziyo isanganiro tugira amahoro tugira amahoro ubumwe n'iterambere ridakumira izina ryanje no ku izina ry'ishyirahamwe mpuz'abatwaye ni proba kubanza gukengurukira imana datamushobora byose yadushoboje iki gikorwa cy'inama ya bose kikaranguka mu mahoro umutekano eka no mu kanyamuneza ntangire dukomere amashimana ndabakengurukiye cyane ndabashimira ku gikorwa mukoze kuno munsi kuko ni igikorwa kidasanzwe imyaka ine ndongoye ishyirahamwe mpuzabatwaye ni proba none rero uno munsi mwashimye yuko no kongera nkarirongora mu kindi kiringo cy'imyaka itanu murumva rero kubw'iwanje mfise akanyamuneza ntangere ko kubona ko mwishyiramo mpuzabatwaye mikoroba demokarasi rimwo sangwabutaka tubandaniriza n'amakuru yacu mu gisata c'amagara y'abantu uburundi ngo buramaze gutera intambwe nini mu kugwanya indwara y'imibembe nubwo icibonekeza mu ntara zimwe zimwe byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu gihe buri munsi w'Imana wa nyuma w'ukwezi kwa nzero ari umunsi wahariwe kugwanya indwara y'imibembe Dr. Sylvie Nzeyimana amenyesha ko iyo ndwara ivuga kira agatera kama abantu bacinyegeza vanura niyo ngendo kurikira umushikiranganje Sylvie Nzeyimana naho uburundi bwateye intambwe mu gushika ku rwego rwo kurwanya imibembe iyo ndwara iracibonekeza kandi irabangamiye abarwaye n'imiryango yabo ibiharuro bitangwa n'umugambi w'igihugu wo kurwanya imibembe n'igituntu ku majana ane na mirongo itandatu n'indwi intara dusangamo abarwaye imibembe benshi akabari cankuzo ruyigi rutana makamba rumonge cibitoke na bubanza imibembe itegwa n'umugera ikandukira biciye mu muyaga uwo mugera ukunda kwarikira mu rukoba no mu mitsi nsozabwenge ibimenyetso bya mbere nabyo akaba ari amabara yo ku rukoba ameze nk'urubandu umuntu yibonye ko ayo mabara yoca yihutira kuja kwa muganga kugira bamuvure hakiri kare atarasinzikara kandi ataratangura kwanduza abandi iyo ativuje umurwayi w'imibembe aguma yanduza abandi agatangura kugira ingaruka mbi z'iyo ndwara arizo ibisebe mu maguru no mu ntoke agacika intoke izuru rigacika n'amaso agahuma tuve mu gisagara ca Bujumbura tubandaniriza no makuru yacu mu ntara ya Kayanza amacupa amajana 268 y'inzoga y'ibitoke yitwa Terama ayagera kuri mirongo irindwi y'inzoga yitwa Machozi ya Simba na mirongo itanu numunani yo mu bwoko bwa Savana hamwe na mirongo ine 43 y'inzoga yitwa Kabirya inzoga zahagaritswe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu ni bimwe mu byafashwe kuri uyu wa gatano mu gikorwa cisaka catunganijwe kuri muri amwe mu mazona agize komine Kayanza n'igipolisi gikorera aho muri iyo komine uburongo igipolisi mu ntara ya Kayanza arashimira abanyagihugu bafashije mu kudomo rutoke kubadandaza bagikora urudandaza urudandazwa rwa bene izo nzoga zitemewe n'amategeko gabandi kuri yo asaba kandi abajeje intwaro kurushiriza gufasha mu gutuza urudandaza rwa bene nzoga mu ntara ya Ngozi kurondera ikibano ciza hagati y'abanyamigambwe mu kubahuriza ku bikorwa by'iterambere rusangi haguhurira kujyana nico catumye runani mpuza mpuzamadini n'amashengero mu Burundi rutegura ibikorwa rusangi mu kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru agasaka kayina runyongi ngozi ku banwanyi b'imigambwe n'amadini bakorera muri iyo ntara Patiri Lambert Riyazimana yaserukiye runani avuga ko hari umwizero arabyinge n'abantu babanye ubu ikibano cyiza ikibano kibereye icyo kibano kibereye nacyo kikaba gifite ibyo gifatira ko harimo nk'ibi bikorwa turimo abantu bakamenyera gusangira ibikorwa by'iterambere gusangira ibikorwa byakomeza ikibano abantu bagahanahana bagasangira ijambo gutyo abantu bakegerana mu runanire mpuzamadini rugizwe cyane cyane n'abayisilamu n'amadini yo mu baporotamo n'abagatorika turashima ko aba banyamigambwe baja hamwe kugira ngo basangire ijambo murabona ko bariko barasangira ibikorwa twabyumviriye ngaho ingozi ku rwego rw'intara ariko cane cane duhereye ngaha muri komine ya ngozi aho mubona hahuriye imigambi kugira ngo bage gusangira ibikorwa murabona ko n'igikorwa ca stade ya Gasata ni igikorwa cy'igihugu igikorwa cy'intara yose kitaraba imigambwe kitaraba umugambwe umwe abari mu migambwe n'abatari mu migambwe bose bashobora guhura kugira ngo bumve ko bashobora guteza imbere aho babaye turafite ibimenyetso byinshi byerekana ko hari ikintu kiri kirahinduka icya mbere ni uko bashobora guhurira hamwe bahujwe n'aba basasitori n'aba bashehamu hamwe n'abapatiri bagasangira ijambo bakumva ko bashobora guhurira ahantu bakavuga ibigoye ikibano bakavuga bagahanahana ijambo ku byokomeza ikibano ikindi kiboneka muri ibi z'ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru barafite nk'umugwi wa watsapu urimo abanyamigambwe bose bahanahaniramwo inkuru bahanahaniramwo ibyiyumviro ikindi kiboneka rero ku buryo bwibonekeje ni iki gikorwa twashyize hamwe kibaye icya mbere mu bindi bizokurikira kugira ngo bashobore guhurira hamwe iyi ngingo bayishitseko mu nama yabo bagira bati duhurire ahantu dukora igikorwa kiduhuza kandi kiboneka igikorwa giteza imbere igihugu none rero nk'ibyo biri mu biboneka yuko ikibano gishobora kumera neza gusumba kandi biraboneka murabyumva n'ijya nino yuko iby'ikibano bimeze neza muri rusange nta mishwano nta bantu bapfa muri aka leta iri mu byerekana ko ikibano ari cyiza nino kuri ako kamo ka Patri Lambert Liyazimana duce dusozera ko makuru twe tubafitiye mwakoze kuyategabiri yakoze na François Kimana yatumye mvuga mukanyumva Jerome Hakizimana ariko ndabashikiriza ku rw'uruganda rwa Radio Isanganiro ndabikebanuye umwaramu mwiza hiwanyu